Yeremia esura ya makumi gabiri na ina Ebibo bibiri byetini Nebukadineza omukama wa Babiloni kayabere yaire Yerusalemu Yekonia eya Yeoyakim omukama wa Yuda nabatwazi bamu nababuya nabahesi yabatwete Babiloni omubuzaye omukama keki nkabone bibo bibiri byetini babitaire omumaisho ga rwensinga yo mukama Ekibo ekimo kikabaki na etini ezirungi muno nkezera mbere kyonka ekibo ekya kabiri ekyo kikabaki na etini ezibi muno ezibi ezoku talibwa awo mukama ambazati Yeremia no bonaki ngiranti nimbonetini etini ezirungi ezo zirungi muno kandi etini ezibi ezo zibi muno zibi okutaliibwa aoniko omukama wenene kungambira ati omukama ruwanga wa Isiraeli nagamba ati nkoko etini ezizirizirungi zirungi nabazahe abarugire yuda abombingire omunsi egi nkabanaga omunsi yabakalidayo niko ndabetaga barungi ndabalindaga ebiro byona nshube mbagarure omunsi egi ndabombekaga tindi bakambura ndababyaraga tindi banyukura ndi bao kumanya okomba mukama babeba ntu bange nanye mbe ruwanga wabo haro kubaba lingarukao no mutima gwabo gwona kyonka inye omukama nyenene ninkugambira nkoko etini ezizirizibi ezibi okutaliibwa niko ndakuraze dakia omukama wa yuda abatwazibe naba yerushalemu abaonukireo bakasigara omunsege nabali kutura Misiri ndabashekereza engoma zabo babajume babachowe migani babageye mara babakene buliyantu mbali ndababinga bakagya Nchube mbasindikire orushengo rwendashana eifa n'endwara balemwe basirike bawe omunsi eyo bayire kwema ali baishenkurubu